oltinchi inson bolasining qadri bilim va aql bilan bo'ladiganligi so'zlanadi xudo insonni xillab tanladi va yaratdi uningga fazilat bilim aql va farosat badi uningga qalb ato qildi ham tilini ravon qildi oya va go'zal xulq qiliq badi bilim berganligi uchun inson bugungi buyuklikka erishdi farosat berganligi uchun tugunlay yeshildi xudo kimga aql farosat va bilim bergan bo'lsa uning qo'lidan ko'p yaxshiliklar keldi bilimni buyuk idrokni ulug' deb bil bu ikkisi xillangan bandining martabasini o'stiradi bu so'zning dalili sifatida munu so'z keldi bu so'zni onglig'inda so'zingni shu yerda to'xtatdi qayerda idrok bo'lsa ulug'likka erishidi bilim kimda bo'lsa u buyuklikka ega bo'ladi farosatlik ufqolaydi bilimlik bilalaydi bilimlik farosatliklar tilikiga yetadi bilimning ma'nisini bil bilim nima deydi bilim bilgan ardin hamon kesal yiroqlashidi bilimsiz kishilarning barchisi kasalchan keladi kasalni davolamasa kishi tezli o'lib ketadi yur ay bilimsiz kesilingni davola ey olim bilimsizlikning davosini san aytib be farosat bir chulvurdir uning erishgan kishi tumanlagan orzusi bo'lsimi tilikiga yetalaydi qara farosatning kishiga foydasi ko'p bilim bilgandan keyin kishi aziz bo'ladi har qandoq ishni farosat bilan ishla erishgan vaqtlaringni bilim bilan mustahkamla